Uh, no puedo mentirte, yeah. que tiene todo eso que me distrae de todas las demás. Cuando te veo bailar, ya, pero quiero decirte que cuando te veo moviendo todo eso en la oscuridad, me vas a matar, y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, quema, y cuando te toco me quema, quema, quema, quema. Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, quema. Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, quema. Y cuando te toco me problema más problema es lo que ella tiene, pero si es la nena se pone caliente, me quema la yema. No es operativa, pero tiene su sistema Windows triple X. Y yo soy un virus que le saca lo sexy, loca loca si le robo un par de besis con un bajo nasty flow top Perdona si te ofendí. No, tengo la culpa de que seas tan pura maldad. Diablo, <laughs> ayer exclusive. Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, quema. Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, quema. Y cuando te toco me quema, quema. Tienes todo eso que me gusta, mami. Cuando te mueves me pongo loco yo. Tengo todo esto que te gusta, mami. Si quieres puedo hacértelo. Te canto las canciones que te ponen como loca. Yeah. Solo bailalo ahí, No puedo mentirte, que tiene todo eso que me distrae de todas las demás. Cuando te veo bailar, ya. Yeah. Pero quiero decirte que cuando te veo moviendo todo eso en la oscuridad, me vas a matar Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, Y cuando te toco me quema, quema, quema, quema, quema, Y cuando te toco me quema, quema.